Arratxalde hon guzti behi, gonekin erobero irrati zaudete. Antxe eta irratitik ekoizten den irrati saioa, feminismotik eta feminismoaz hitz egiten dizuegu. Gurekin ordu ontan geratzera gonbidatzen eh, zaituztegu eta ba, batzutan tope eta musika gehiago entzuten zute eta beste batzutan gaurkoan eh, bezala ahotsak izango ditugu bide, bide lagun. Zet, ah, estudioa gainezka, gainezkoa, bai? Bai, bai, bai, gainezka, gainezka daukagu gaurkoan. Eta lehen astean, ba, bia bakarrik eh, baldin magaun honden, ba, gaurkoan nahi nara esan duen boduan, ba, ah, bat bi, iru lau bost pertsona hongo gara mentxe. Aspaliko partez Raquel daukago hemen gurekin, kaixo Raquel? Kaixo. <laughs> Gogoan ezkan ja, bera hemen gure hartan egoteko, eta seksualitate gai interesgarri horiek ekartzen dizkigula eta, Ba, gaurkoan gainera berba da ipuntxo batekin hasiko du bere tartea, mhm. baina hori baino lehenago, ba, elkarrezketa bat daukagu gaurkoan, samararekin egongo gara, iristen bada, <laughs> zai, bidan, bidan dago, eta, eta hori, ba, gaurko plana. hortaz, gurekin geratzera gonbidatzen zaituztegu ordu guzti hontan zehar, eta badakizute, aurreko astean kriston interbentzio pila izan genitun, edo interbentzioak baino laguntza ere, e, entzulen aldetik, gaurkoan ere, badakizute, e, bidea zuzen zuzenean hori egiteko, gonekin abildua gmail.comera idaztea dela, edo bestela ere, ba, modernak garen ez, Facebooketik ez, edo ze. Baita, Baita. Baita, konekin bilatu, Facebook sare horietan zehar, eta eta hortik ere zuzenen idatzi nebo zute, edo, edo ez zuzenean, idatzi mm. lasai. Gaiak proposatu, bota. Lagundu, horreko amezala, <laughs> inorakundu esan du moduan, eta gu hori oso pozti jartzen garela gainera. Bueno, eta arnasa hartu gabe, kasik. <laughs> Ez diogu guzten. Ez dugu, kasi utziko. Eh, agurra egingo diogu samalari, kaixo? Kaixo, ratzan den. <laughs> ondo. Ongi etorria, gure ara, eta hori emango diogu ba, gure lehen zatiari ba, asiera edo. Zer kontatu duzu, eh? <laughs> Zer aurreretu duzu, eh? Ba, ez, ezer gutxi. Ezer gutxi, bai esan dugu gaurkoan Bai, gaur saio berezia. <laughs> eske que beti esaten dugu gaur saio berezia dela. Baina gaur benetan berezia da, ez? <laughs> Bai, estudia tope izango dugula, eta mm. hori, ba, lehenengo zatian eh, samararekin elkarrizketa txikia edukitzeko aukera geneukala, eta gero, ba, aspaldiko partez eta gogoz, barrakelen zatitxoa, ere, seksualitatearen inguruan. Beraz, guazen denbora probestea, bai, ez? Bai, bai, bai, bai. Ba, bueno, samararekin esten gara zuzenean, e, kazetaria zara gaur egunean berrian egiten duzulen, bai. okerrez lanago, bai. alere aurretikan hitzan eta lanean aritu zara, eta, bueno, horretaz gain hitze ingo dugu ere, baina antzes lan bat e, publikatu berri duzu, naiz eta antzes lanak badaukan ibilbide bat ere, bai? Eta, bueno, ba, bi gauzaieta zitze egin nuen, baina, bueno, sortzaile figura horretaz eh, itzai e, egenen zurekin. Eta, bueno, guri behintzat, eh, harritu e, esango dizu batek baina gehiago, baina gaztea, oso gaztea, bueno, oso gaztea, gaztea gara guztiak. <laughs> baina, bueno, ibilbide luze xamarra daukazuia, kasetaritzaren munduan, eta e, nolako, bueno, pixkat labur bilduzunako ibilbidea izan da zurea. Ba, bueno, nik uste, e, pixkat, e, bai, kasualidea askon, askon ondori jo iritsi nintzala, ez, e, ez nahi gabe, baino bai askotan gehiagi bilatu gabe, ba, ba, pixkat guztoz eta saltxeatzen eta bai abatxi eta hasi nintzen pixka, da idazti eta beti guztoko, gero zarautzen ere arraio erratia genekan, eta ba, azkenean afizioak eta ematez egitu, batian eta bestian parte hartzea, eta hola iritsi izan baia ustet batxergo aukatzen nahi nintzala edo lagun bandekan urolako kostako itzan ere orduan zuzendari ordezana eta bare ba, komentatu hola lantxo batzukiteko eta ez dakiz eta bueno batian hasi bestian hasi ni berez moan ikusentzun ezkoiko komunikazio ikasten nahi naiz baina hasieran filosofia ikasten hasi nintzan eta ez dakit ez nola pues ba aukera sortatu zen berrian praktikak iteko sartu nintzan oso gazte bila esan e, karrerako lehenengo urtia, baina gero karrera hori utzi nun, da beste bat egin hasi nintzen, orduan, bueno, ba, universitatea ziberretan praktika egitea sartu nintzen, eta, bueno, gustatu, aukerak parian tokatu, eta, eta hola, ba, hori izango zen, oin iru urte beteko ja, e, hor praktiketan hasi nintzala, gero ordezkapen batzuk eta iten nintzen, eta gero ja hori gipuzkoako itzan sortu zen hola napostu txiki bat, etzan osua ere, baina bueno, urte eta erdi hola egon nintzen, ikesketakin eta ere konpaginatzeko ondo etortu zitzaiten, eta pasadan udazken azgeoztikan ja e, mundua sailian edo mm -hmm. lanaldi osoz. Orduan, kazetaritza afiziotik asite edo, bueno, egin daiteke ere bai ez? Horrela, bai, bai, <laughs> bai, bai, ez da, ikuste ditut asko, oain, oain ikusentzun ikasten iniz, eta ka universia bai, akazetaritzako ikasleak eta ikuste ditut ez, eta ikuste datu zela, ba, oso garbi dakatela, ba, zerta di joaztin, eta, bueno, batzuk, eta teoriko handia datu zela, eta akazetaritza asko pentsatu dela, hola, eta kontuatzen eiz nia sinintzanean, hanek ah, esan arrasta hondirik enekala, nigo batzen eiz. Lehen aldiz kronika bat idazteko esan ziaten ean, mm. bai, Googleen behitu barri zanula kronika bat zertzen. Baina, bai, egia esan, uste oain txia zinezela pixkatola e, eh, horren hartzen, ez? Benetan, gehiago pentsatzen ofizioa ere zer dan, ze izan berko luken, oain arte ba, bueno, eta ere bada, eh, esperimentatzen, ikasten, eta, eta bueno, kontuatzako pare bat urte hori ditugu, eta ja, bueno, ja, pixkat, ofiziotza hartu behar da, pixkat, <laughs> serio pentsatu behar da, zertan egin, baina bai, pixkat hola junda. Eta, bueno, esaten zenuen pixkat pentsatzen hasteko garaia izan dela. Orain, e, zer nola ikusten duzu zure inguruko kastaritza nolako egoeran ikusten duzuzuk? Buf, ba, egia esan, e, bueno, ez nik mundu, osea, ofizio hontan beti ondia olako holako krisi garaiak edo etengabe bere burua berrasmatu behar duen ofizio bat mhm. badala, ez? E, baina bai azken aldi hontan e, hausnarketa asko gertatzen nahi diala, ez? E, eredu dago kionez, krisi, bueno, pues, alde batetik ezin bestian moldatu behar da, e, agora ekonomikoa, e, eredu krisira ere moldatu behar da, kazetaritza... E, esan eta realitatea realitatetik bizi dan ofizio bada eta eta horrei lotutako ezin bestean ordena realitateekin bate aldatzen bere burua aldatzen ikasi behar du eta bueno nik ikusten dut guren guruan ideala e, alegin handi jakiten ba horta moldatzeko eta gure burua berrasmatzeko e, eta mm, Ah, eske, nina bil berari begira eta ez dituzte zuego begiratzen ez, ez, ez, las lasai, lasai, gustos gustos entzuten. Bai, bai. <laughs> E, eta, bueno, gero, e, eh, zetuz, albistea orduan, bueno, zuzure kasuan mundu saian arituta, apur berezia izan behar du albisteak berak topatzearena, eta ez, zuzoaz albistearen bila edo albisteak etorri egiten dira? Ba, pixkat, e, eh, saian arabera egia da asko aldatzea mm eh? munduan adibidez, e, ez dazkau deialdiak, ez dazkau ba ez dakit eh, prentza eta bai. ez dakau. Orduan, e, guri eltze zaigu informazio jasa erraldoi bat, e, internetetikan bilatze dauna, eta igual, e, ba, ...albistian bila atea biharrian, esan edo, iritsi iristeia, mm. artia gehiago da, edo, edo gure ofizioa gehiago da, e, jakitia hortikan zer dan albiste, eta ze izan lehiken interesante, eta ze, ez, ez, igual gehiago da bilatzia baino, galba hori pasatzea... eta Eta bueno, datu guzti horietatik an hor eskura dazkaunak azkenean e, guk lan egite duen material hori erabiltza, osea gure irakurleak ere eskura badaka askotan eh ba ez dakit, guk prentza aurreko bat segitze deunean, ba Venezuelako gobernuana edo guk hango telebista publikoan bidez jarraitzen mm dugu interneten eta ba normalean horren berri emate deunean, paperian ez, baina interneten edo Twitteren egaldi maga horren berri ematen, nik normania lotura ere jartzet, babitu, pues, ba, ni hemen komentatzen, baina, baina zuek ere jarraitu ezak ez zuzenean, eta zuen kabuz ikusi. Ordu nik uste, gure lana gehiago dela hor, interesa zer dakan ateatzia, ez? Hortik anak biztiak bilatzia nola bait, bai amatez egun informazio guzti hortatik an. Jo, gainera, ezakite, eh? e, e hori bai da oso ez dakit, ez dakit nola oso interes interes batzuetara jotzen duen eh, orokorrean, ez medio orokor batzuetan eta horrela, ez berria da momentuan, osea adibidez datorkit burura orain gutxi e, gertatutakoa eta justo egun berdinean Bostonen gertatzen da beste ekintza bat eta nola mediatikoki ez ematen zaion garrantzia gauza bateri eta ez, eta baita ere nola bideratzen dituzten berriak ez, ba, eh, gaur bai, bueno, edo garaiontan bai begiratuko dugu kongora, eta gero emendikan bihaztetara, hau ez da berri, eta ez, ba, pixkat hor bai, Ostra, kontu, kontuak inibili behar da, ez? Bai, bai, zaila izateare bai askotan, eh, benetan bere iztia, zer dan albiste, zer dan informazio, eta, eta zer dan zurrun bilo bat beste mm -hmm. sortu dutena. Hori, nik uste, eh, hori badala erronka nagusitako bat, e, ez dakit bere garaian ba, bueno, pues, e, ez dakit nola zan pepeko eskandaluak, e, eh, olako gauzak eta ka, askotan e, eh, alako pelotak sortze ditu e, beste edabideak, e, bapatian egertzen zuen mundu guztia hortaz izketan nahi dela, baina benetan e, informazio aldetikan zer da aukigarri no. esango dugu ez. Eta taulakotan ikustet e, horra arriskua badaola nolabait bildurtzeko eta ikusteko e, bai, ikusi ze zurru edan sortzen, eta, ostras, guz, ze zurru miloiratik kanpo galdituko gara, baina, baina ikustat hor daula edabide baten arrenkoa, ez, esateko, bueno, e, gure informazioa zer ze informazioa eman nahi dugu, eta nun, nuaino e, eh, segitu nahi dugu korrontia, eta, eta nuaino ez, ikustet, hori badala zaitasunetako bat. Eta gero adibidez, zuk ere bai ez, zure iz... Uipa, zure izateak, feminista izateak, gaztea izateak, albisteak aukeratzeko garaian e, aukere ematen dizu ikuspegi hori txertatut ere bai, aukerak eta hori egiteko, hori asko du pertsonaletik edo badaukare bai ez berriak berak e, bultzatzen duen zerbait, edo bueno, zur nola... Mm, nik uste e, biletatik handula, nik uste e, e, oinarrizkoa dela pertsonak beak genero ikuspegi hori ukitzea, azkenian e, hori landuta ez dakan pertsona batei seguruna harreta ez diotelako dituko mm -hmm. arreta ditzeguten gauza batzuk. Eta gero albistia emateko moduan ere e, eragiten du, du gabe, esan nahi dute gero egia bai gure kasuan e, egunkariak ere bultzatzen dula hori mm, Neretzako bai alare igual formakuntza falta zaigula, mhm. ikuspegi batzuk, asko, askotan adiez, munduko albistetan, kao harteko politika da ez, eta zehartze du politikatzat eta zehazte hartzen eta jo, nik hor batzutan ikuste ditu zailtasun batzuk ez, e, gai batzuk, bueno, emakumean gaiak dira eta ez dia politikatzat hartzen, e, gehigarritako moduan lantzeia askotan, eta gero ere, albistiak iristen dianean kontuzibili behar da, ka, guri asko teletipotatikan eta hori iriste zaigu ez, eta e, asko tiratza dugu adibidez, txostenak iristen dianean, ba, ikerketa bat indute, eta urtian, ez dakit, datu bat ateatza ez, imaginatu, oain dela gutxiata da, e, Uruguaien lau emakumentatik batek tratu txarra jasotitula Edo indiako bortxaketana, ez? Mm -hmm. Baina arte indiako bortxaketa zinorak etzunez erantzuten, derrepente asizian datu guzti horiek ateatzen. Eta, klaro, e, kasuk, informazio hori dakazu, aukera dakazu hori lantzeko, baina, klaro, nola lantzen dezu, ez? Eh, beti e, askotan, ba, diabetiko rolak erreproduzitzeko joera yeah. dakate, ez? Beti biktimana, beti eta esatezu, bueno, bai, bada men gai bat bada o, lantzeko eta gaina aktuala dana eta interesadakana baina nola landuko du. Mm. Eta, bueno, pues, ba, kasu hortan saiatu behar dia bilatzen kontrapuntuak, ez beti e, betiko estereotipoiek zehatu. Eta gero, e, nahi ere askotan, olakotan zaila ite zaitena da munduko albistiak eta bat ditugu ez? E, nola ite esateko zehatu ganean, da ba, genero gaia, oza, genero txertatzen, eta genero gaiak eta lantzen, e, errez dela edo bildurra emateit, mm, gaia lantziak eta pixka seinalatzia bezala, ez? E, bitu bestiak yeah. ze gaizkite duten, nolak esateko. E, indiako bortxaketan datuak atertzea, eta mezua da, jo, indian ze gaizkite tratatzen <laughs> emakumiak, esan ez dezela, eta hemen ze ondo gauden yeah. ez da? Eta nahi horrek beti bilurra mateit, eta hori da lanian txokatzeten e, zea ondilena, ez? Zatet, ostra, nahi dut mezu bat eman, ostra, behitu ze botera harreman dauden ez dakize bakize, eh? baino, baino ez da bakarrikan, ez? Nola e, zailtasun hori ez, kanpokoa erakutsita, baina nolabait gurea ere seinalatuta eta gurea ekarrita hori. Orduan, bueno, horiek. Eta kontrapuntu hori nola... <laughs> zaila, zaila ba... Normalean bigarrengo buelta eman da ez, lehenengo pentsatzen zua, ber, nola izaiskit, el país nola izait albiztago ematen, e, teletipuak nola idea ematen, eta, eta bueno, asko zenai jarraitutare bai, eh? zenai dut, eh, Da, pixkat, lanketa bat indadak azunian ere zeituan txerriatza izu esan, mm. ez da... Mm, oiek, informazioen hori mateuten oso erre eixe detektatzezu. Azkenean, ba, dana da biktima, dana da ez dakize, ze gaixuak eta ez dakize. Eta, eta esatezu, bueno, bai, ba, gaixuak eta ez dakize, baina, bueno, seguru indian badudela ere, handikan antolatuta erantzuten nahi eta, bueno, da pixkat bilatzia. Mhm. Eta gero, ba, zorion ez badazkau munduan ziar fitxatuta ze batzuk edabide alternatibo batzuk, eta pixkat kontrainformazioa lan zutenak, eta bieta ere jotze dugu. Baina zaila da. <laughs> eta mm, gero, e, zuk uste duzu posible izango litzatekeela, ba, ipatzen ari zinetik badauka asko pertsonaletik edo norberak egin dezaken e, horretatik formakuntza falta dela, baina posible izango litzateke egunkari bat edo feministagoa izatea, parekideagoa izatea. Bai, posible izan behar du gainea, <laughs> osea, zalantzei gabe. E, bai ikusten detena da, jo, bai, ba, bueno, ba, egunkari tan ere denetarik handago, e, zu izan zaitezke esan, hildo editorialak jarraitu dezake bide bat, baina horrek ez du bermatzen inondik inoa, esan, ba igual mm, sensibilidad diferente jendia bada hola nola bait esateko bai danok e, onartza dugu oinarrian e, ba egunkaria izango dala bueno editorial bat izango dula e, ez diskriminatzailea izango dala eta berreta bar baino horre gero bakoitzan ikuspegian arabera bai. oso forma ezberdinak hartzaitu ez niretzako baztertzailea izan daiteken zerbait beste batentzako igual ez da edo beste gai batzu dago kionez, esan edo berdin esan lehike e, egunkaria ba, bueno, ekologista dala, eta kaso ni enao nahikoa sensibilizatuta eta lankide batek esan gait ba, eske zuri falta zizu formakuntza bat horrei dago pionian, mm Nik uste, e, gabe bultzatu bihar diala, e, nik uste, estilo liburu bat segitza duen bezala, ba, adibidez guk izkuntzakin arauak oso oso markatuta azkaun bezala, e, biharrezkoa dela sakontzen jutia eta eta holako estilo liburua, bueno, badau bilguneko estilo liburua gaina, <laughs> e, sexismoa saiesteko. Eh, nik gustatzen biharrezkoa dela. eta sakontzen jutia. Eta ipatzen zu formakuntzak e, eskaintzezkizu eta ez bai adibez, holako formakuntzak? Mm, ni naunetikan e, ez dut uste tokatu denikan gai horrei dagoki honez. E, nik uste ere Eh, esan ez, bueno, guain arte aurten mintzatzea diez, formakuntza bat inda, bueno, multimedia dago kionez, eta mm. pixkate bai helburu horrekin ez, ba, e, egunkari eta langileak berritzia edo, e, eta langileak behaiek abitutako ekimen bat izan da. Orduan, egi esan interesgarria izango litzateke adibidez langile hon artean olako tailer batzuk, itzaldi sorta batzuk antolatzea. Bai. <laughs> Baino, Baina, eh, bueno, izan leke proposamen bat. E, eh, gila dare bai, oitura hundirik ez da hola, eh, antolatzeko eta e, nik uste hori ja, igual gure aldetikan sortu beharko litzakela. Eta... Mm, zuk e, gaur egunean bezaten ba, ari ginen e, gaur egungo gure hurbilen geratzen diren ba badaukagu ba, ba antxeta bezala beste irrati libre eta komunitario pilo bat, ez? Ba Rosasarearen barruan edo baduzkagu berria, gara beste ai, gertuagokoak izan daitezkeen egunkari, kazeta, irrati eta barroiek guztiak. E, nola ikusten duzu, ze sasoitan ikusten duzu gure gaur egungo kazetaritza mm. ingurua? Bueno, ba, ni enaiz, enaiz teoriko handi bat, <laughs> eta nahiko eremu e, irristak iritzu zait, horren gainean teorizatzia, baina bueno, nahi iritzia da, ba, gure inguruko euskarazko edabidetan, e, ikusten nahi naiz alegina handia behaien burua berritzeko, e, eta ba ere du bezala argia da torkit buruan, mm -hmm. E, lan handia egiten nahi diala, bai internetea moldatzeko, e, orokorrian e, tonua, interesa, irutzait e, oso lan ona ediala egiten. Mm. tokiko edabideak ere ikusten dut e, ugaritzen ediala eta garrantzitsua irutze zait. Egunkari orokor bat eukitzia eta importantia da, baina baino bueno, de ba, mila gauza eskapatza eta kasu honetan gaina irutze zait, anistasuna ona dala. Osea, ona iritze zait eh, proiektu txiki desberdin asko egotia. E, eh, nolabait, bai, garrantzitsua da lotuta egotia, garrantzitsua da ikuspegi orokor bat ematia, baino noretzako oso aberasgarriak dira e, bai tokiko edabideak, alegia, e, geografikoki ere mutxiki jartzeuenak, eta baita gai aldetikan espezializatua dianak. Mm -hmm. e, diez, pikara magazine bezalako mm -hmm. ekimen bat edo, onertzako oso aberasgarria da. Mhm e, bezala, gara, edo, zakit, gazte topatu, olako ekimenak, e, ba, bezala, arriskoa da olako beti oso oso orokortasunean gelditzeko, ez? Eta igual, ba, egunkari orokor baten funtzi, ba, gehiago dan bezala, ba, bueno, igual batzutan pintzela da, hori da, ematia da, bakarra, ezin dugu gehiagi zentratu ezertan gehiagi, baino, bueno, irutzaitolakoak oso agarri izan lehizkela. Eta, bueno, e, ikusten egin da, igual gaur kazetaritza gero da gutxi dela e, informazio hutsa ematia kontuan izan da ba hori, lehen esan detena ez, e, guk eskura dazkaun baliabideak e, irakurliak ere badazkatela gehienak mintzat, salut elkarrizketak eta olakoak, esan eta Wikipedia bate kontatzeak historia guk ez dugu errepikatuko. Orduan gero da gutxi dela informazioa eta gero da gehiago e, irakurketa moduko bat edo ez, eta mm, bueno, igual da hortxe da gure ardura ez, Eh, iritzi ez iritzi bat sortu, baina bueno, bai e, pista batzuk eman nola irakurri behar dan, eta guk munduan adibidez e, alegina hundi egite dugu hortan e, informazio utxe eman biharrian, ze pasadan, pixkat esplikature bai ze pasada, baina horrek ze esan nahi du. Mm Eta, bueno, e, igual hor dago, hor dago gure ardura ez, eta bide batzuk, e, sentzazioa dakat, edo da bide askok, e, iteguela, pixkat behien irakurlian errealidadia berretxi. Eta irutze zait hori hain justure ez dala gure funtzioa, baizik eta, bueno, ba, kritikarako eta eta baita autokritikarako bide izan beharko lukela. Arazua da, bueno, irakurriak bere realitatea berresteko produktu bat nahi dunean, ba, ba bueno, kritikatzen bat, o, bere realitateari gehiago izalantzan jartzen batek, pues, eurun arpidea galduko itula. Baina, bueno, e, nik ikustetena da, alegina hortik handi joala, ez? E, eh, Piskat ez da sortzia, eta, eta informaziotik interpretazioa di joan mm -hmm. zerbait, itia. Menos mal, ez en la... ke nivel. Organizazio ederra. Bai, ez, ginen denak horriten. Bai, bai. Eta Wikipediarenean Guk bai reproduzitzen dure esko. Eh, iturri negozietako bat, ez? <laughs> Bai, desastre horria. Nienetan hemen, kreston proposamena <laughs> Publikoki, baino, ne badu zutarte joa guri ratxaiban ze mundu arloan gu askotan. <laughs> bueno, bere, bere artikulotara jo dugu. Bai, bai. bai. oza, zu onbidatzaren esto zen, jo, zenezka interesgarria, ja, bi artikulo jarraian aipatu behar ditugu, no? Guazen elkarrizketatzera. bai. Bai. Bai, bai. bai. Ba, orain salto egingo dugu zure beste fazetara. Idazlearekin zer ikusi asko daukana. Be, ipatu dugu eta gainera hemen izan genituen ba, duela urte bete edo izango da ja, eta karmele antzeslaneko biak egon ziren gurekin, ez? Eh? Bi antzesleak? Bai, bai, bai, biekin hitz egin genuen. Ino ja. Bai, bai. Eta, eta olaixe, ba, zure beste fazeta hori da, orain gainera edo argitaletxearekin publikatu duzu lana. Zer, bueno, ez dakit, nola sortzen da zuretzako proiektu hau egiteko intentzioa edo? Ba, bueno, ia, ia esan... E... Ba, aspaldi hasi zan, eh? Ia ja, nik uste, bost urte edo badiala bost, edo lau, edo lako bat. E, bueno, biskataz izan, e, ainoa alberdin e, iniziatibaz. Ainoa, mm -hmm. bo, antzezlia da, antzarkitik bizi baina beak ordu idazten. Eta, eta nire aurrotik antzerkien ibilia nintzen, behan irakasle izan zen, eta bueno, harremana bagenekan zara antzerki panoramatikan, nola bit esateko, eta e, zekan nola, ba, deitze zion ez dakiz ba, bueno, festa bat, o, ezertzen, kortasuna nastea, eta bon, antzerki bat behar dugu, eta, bueno, pixkat, errientan antzerkiak, antzerki asko, hola sortzeia, ez, enkarguz, eta, baskatu zioen zerbait diteko, eta beak e, irakurtazekan godoten esperoan, Samuel Beketena, eta estiloko zerbait nahi esan ba, absurduan antzerkia, hola elkarrezketa bat bi personajen artean, eta espalditik aizitzaiten ba, holako zerbaiteko guazeka, eta ez eta ja, aitzakia topatu zunean hola esateko, bai, atorrezitzaiten, da, bueno, ba, zeiritzen zehuz egite baldin badeu, eta hola, eta nik irakurri gabenekan orduan, eh, egoten esperoan, kriston ba, txapa idatzen nioan, baina, <laughs> baina demora gutxik inibiltza gainean, osea, oso prekarioa izate zen, eta maniski joan, ba, ba, iru lau horri hola, eta ze irutzen hau da, hola, bituzun, ikusi zuen kiston parrafuaz zala, esan zuen, osea, ez dakat demora ikau ikastako, zuzen zen motxoin, eta bai, hola, izan zen, orduan, zeu zeu oso absurdua, oso esaldi motxakin, elkarrizketa batzuk eta, eta hori guztau zitzaion, orduan lehenengo bersio bat idatzen genuen Karmelena bat ez erikusik ez dakana gorkoagin, e, ze gaur egungoa, da, bueno, pixkat ardatz bezala daka emakumean kontrako indarkeria, eta, mhm. bueno, ardatza ez dakit hori ere da, nik uste eta ardatza gehiago dala bien arteko harremana. Bai. Baina, bueno, hori ere sartu gani joan, hain guzture e, urrengo fetxa zalako azaro noita bosta, eta egun nortako eskatu ziren, bestan <laughs> Eta ordu nigen un aurreko da berziklatu, eta ia pixkat karmelek hartu zuen, uendakan forma. Eta hori izango zen, 2008an edolako zerbait, Eta, bueno, oso oso formatu txikiko antzerkila da, ordu nahiko moitu da Euskal Herritikan. Eta, bueno, behe kontatuko zizuen, ila pista galdu diet, baina, findu, eta bernetan, gaztetxetan, antzuki handitan, <laughs> batzutan kristonotza pasatzen, biltzatzen lau pertsonan aurrian, baino, baino moitu dia azkenian. Eta, baia edo argitaritxia sortu zutenean, hain justure edo, edo sortu zen, helburu horrekin, ba, bueno, bestela salduko heliazken azken testuak argitaratzeko, ez, asko poesia antzerkia antzerkia nik ezagite horrek irakurtzen <laughs> baino pues nola arpidiakin eta funtzionatzen e, ba, bueno, irabazi asmoi gabe edo bueno, irabaz, e, irabazia da liburua publikatzea bai. eta Eta, bueno, ba, ukera hoxe zen, eh, esan, edo olatea, edo ezatea, porque ez dela ez bateako. Eta, ta, bueno, ba, oi argilean zebilen hor, oi argilean ere onantzerkin munduan dabil, e, ainoa eta ireian oso laguna da, nik ere zautzen hon eta pixkat, ba, hola, komentatzen, eta, eta, bueno, ba, irutzen, ba, lehenengo zean tiradan ateako bagenu, testak izan, eta, eta, hola, xe, eta, ja, hor da. Eta zer egiten du zuk zerbait, bueno, lehenengo ikustea iraia eta inoa hori antzesten, zer, zer ba, egiten dizu zuri? E, eh, asieran ondo, asieran <laughs> ilusi jo hondi e, eh, testuare oso, oso neria zanian, ez? Nik idatzi berri nun, eta nolabait defendatzeko gain nintzen. E, gaina sortze prozesuan ere nik parte hartu nun pixkat, behin esaioak ikusta joten nintzen, testua ere moldatu genuen behaien biharran arabera, e, ikustu genuen zerrak funtzionatzen zuen, zerrak funtzionatzen, orduan aldatzen genitun gauzak. Orduan, e, ni oso taldian parte sentitzen nintzen, eta horrek erasko laguntzen zen, eta izango bazan, nahi testua bakarrekan ere itxian idatzi, alako batean entragatu, eta gero ja, obra ikusi, e, igual kriston sustu hartuko non ez baiet. <laughs> Baina, pixkat nola sortze prozesua, e, bien edo iruen arteko gauza bat izan zen, ba, bueno, asko ze eraman garrilagoa di izan zen. Egia da gero, baina azkenian urtiak pasatzea, lau bost urte, ba, bueno, ba, lau bost urte ez da asko, baina, baina, bueno, ba, mazazpi urtetatiko eta bi urtea igual badia <laughs> de Eta, eta gaur egun, bai, zenbat denbora gehiago pasa ikusten unien, bakoitzen esaten, nahi ama, hui dutzen, bai nola defendatu behar dut, eta ja, atea liburu ere bai, elkarrezketa ez da gina onda, zati honek egin zesan nahi zen onda, bai, eski, dutxe gogoratzen, ja, o, o euskalo, haber nola defendatzen zuen hori, baina, bueno, Ondo, egia san, e, eh, nik Carmele oso momentu honakin lotzet, e, eh, bestiak beste, ba, sortze prozesu hori oso polita izan zalako, eta, eta, bueno, posa bueno, hortxe dago, eta, irutzaita lare duk edia, eta barko ze testua, nik testua ez dut eh, gauza bere gain bat ezela ulertzen. Yeah. E, da, karmele, eta eta ja, ino eta iraianak gehiago da honezko neria baino, orduan pixkat. Bueno, pena emateitez, e, forman beste zati hori galtzia, baina bueno. Mhm. bere egin dute, behintzat hori ere, bada, bai, ez? Bai, bai. Zuena. Eta, bueno, ez dakit, eh, esan duzu, hori duela, ja, bost urte ditu zenun, namazazpi urterekin, e, orain, bueno, tartea izan duzu, lanean zabiltza, baina aukera izan duzu aurrera jarraitzeko, proiektuekin, ideiekin, jarraitzuzko gogoekin. Mm, bai, gogoa, bai, e, tartean ere antzerki, beste antzerzela mehati datzegin nun, kajoian dago, oso ondo kajoian ja bere lekoa da, kanik ustez, kenduzkeo hautsezko karratu litzakela. E, ez, egia da, enaizela jarri fundamentuz ezarri dazten. E, egia da, bain ikustet, igual, harinkeri puntu batez idatzi nula bere garaian, laguntzezin ere bai e, presi hori eukitziak, bat data, entrega data bat, e, ainoan, babes hori nola baita esateko, mm pues venga, pues, guazen idazte, hasta kize. Eta hola aurrera manula. E, ni sentazioa ganer gauz jarrizkeo espaldi malakat presio hori, egunkarian presio hori dakat, eh, dakat entrega ordua, dakat gai bat, eta dakit zerbait, nola bait, fabrikatu behar Eta, bueno, pusite, taldeten ondoena, baina, bueno, nire gure egizete jotez, bueno, ba, ba demora ugenekan, eta aldan ondoen egin eta listo. Ba, karo, jarri zaite, ez dakit, eh, arte obra bat iten, ba, ekarpen on bat nahi dezulako, eske, <laughs> nahi zikusten nire gure bukatzen, ez askotan da idazten jarri, eta bigarren horrirako lotzatu ez ez zertzin da zen idaztea bueno, bueno, fares, ala benga, itzaldu hori eta hasi beste zerbait eta ez, eia da fundamentu pixka falta zaitela da igual ba, bueno, nire buruan nire pixka txinistia ez, edo bueno, edo igual engantzatzen lan lan bat ere topatu arte, yeah. baino ez dio nire bura, ire presio onderikiten gogua bai baino, ba, ez da gozatzuk ere bazkautartian itako eta bueno, kajoian dagoen horri agian hau pixkat uste <laughs> ezin dala antzestu ez ezin mugitu ez papera ia e, nik antzertilari bati eman ion eta jarri zen horpegei nik uste ezin uste dala bueno, idatzi ziteken gauza bat baina antzestu ez problemare hori izatean nik uste karmeleko horretik anfunzionatu zuen yeah. eh? e, garrantzitsua dela bueno, alde batetik angaina ez da zuen dirikan antzerki bat iaztia gero espaldima porque era curriba que eso estola gente venga eta eskaro eh ni gustet asko ze hobeto ateratze dela gauzak taldean itaianean eta mm-hmm. eta badakizunean pues bueno hori creo norbaitek esango izunean ez hauin leike edo ezin leike ez Karmelen nengo era ino akarri da hori hau ezin da ez du da gaunde eta eta bueno pues igual antzerki talde batia no ez nuke ez ez mintzaia da hori norbaitekin gobla bueno, mendik deia norbeitek zuri bultza bai. pixkate egiteko. <laughs> Antzesleren batek entzuten bagaitu. <laughs> bueno, agian retomatzen dugu lakaxita gaztetxean zegoen antzerki talde hori, eta... Bai. <laughs> bai. bai. Bai, bai. bueno, zu ere bazabiltza, ez? Antzerken ibilitako zara, berro da, igual ere. Ba, baina, uf, guendik eta urte gehiago dia, errezke duztikan, bai, bai, bai, bai, igual nire urontzako monologo bat oloia zuherko, Ez, ez ba, bueno, mentxe eh, utziko dugu elkarrizketa. Asko, asko eskertzen dizugu bai. ona zurbitzatik bai. plazer bat izan da. Bai. Zait, agian, hemen dik utxera ditzen zego ditugu munduaren inguruan <laughs> beste moda bateko bueno, albistek eman ditzago. Bai, behintza komunikazio zuzena, jake ez zure artikuloak eta arte jugun, ba. <laughs> bai, jakin dezazula, hemen dik hau txajartzen diogula, <laughs> idazten duzun horri. Da, mil esker. Bai, zuei. Animo asko eta aber zure berri daukagun beste moduren batean edo beste naizbait. <laughs> Eskerrik asko. Eskerrik asko. Iria vivía en el barrio de Chueca, en Madrid, en un apartamento soleado compuesto por dos habitaciones. Su dormitorio estaba pintado de un color amarillo acogedor y las paredes decoradas con numerosos dibujos suyos. Disfrutaba dibujando. Le divertía imaginar situaciones que casi nadie veía y luego convertirlas en imágenes. Como todas las mañanas, Marta, su madre, le despertó con un sonoro beso y le ayudó a vestirse. Después de elegir un pantalón vaquero y una camiseta con flores, Marta, sonriente, le preguntó, ¿Te acuerdas qué día es hoy? A se le iluminó la cara con una enorme sonrisa. Claro que me acuerdo, hoy es mi cumpleaños. ¿Y cuántos cumples? Cinco años. Desde luego, ese era un día importante. Esa tarde tenían una fiesta en casa para celebrar su cumpleaños pero además significaba que mañana empezaría el colegio. Se había acabado la etapa de la escuela infantil, ya era mayor. A partir de las 5 empezaron a llegar los amigos, y en pocos minutos la casa parecía un estallido de colores, gritos y felicitaciones. Cuando se fueron marchando, Marta, sin dejar que se quejara mucho, la llevó directamente al cuarto de baño. No es que no le gustara bañarse, pero estaba demasiado cansada y entusiasmada para desvestirse y meterse el agua sin rechistar así que tuvieron que negociar hasta que finalmente accedió. Después de ponerse el pijama, Elvira le solía leer un cuento todas las noches. Últimamente, Iria elegía siempre el mismo, La princesa valiente. Aunque se sabía de memoria lo que iba a ocurrir, e incluso muchas veces Elvira le preguntaba o se callaba para que Iria lo siguiera contando. Al llegar a la escena central del cuento, la princesa sabía quién había robado el cofre con las joyas de la corona, pero tenía miedo de denunciar al conde, porque éste tenía muchas influencias en el reino y se arriesgaba a que su padre, el rey, no la creyera. La princesa tenía que elegir entre ser una cobarde y continuar con la comodidad de su vida en palacio, o ser valiente y defender a su amigo, que estaba encerrado en los calabozos. En ese momento, Iria contenía la respiración y preguntaba inquieta, ¿Qué eligió? Como era la princesa valiente, no se entristeció mucho tiempo y buscó la solución más correcta. Ella era diferente al resto de los niños, tenía un gran don, el poder ver los sentimientos que se albergaban en el corazón de las personas. Por eso sabía que el conde mentía y que él las había robado. En cambio, su amigo, aunque nadie le creyera por su apariencia harapienta, era inocente. Además, aunque era muy pequeña, sabía que la ley más importante del mundo es la ley del amor que se basa en no dejarse llevar por las apariencias, las razas, las creencias, la opción sexual. No podía dejar que castigaran a su amigo solo por ser un plebeyo y que, triunfara la ambición del conde, así que ideó un plan. Al día siguiente dibujó delante de su padre un cuadro donde reflejaba quién era el culpable del robo y donde estaban las joyas de la corona. Gracias a su valentía detuvieron al conde y liberaron a su amigo y si alguna vez te sientes triste, desdichada por ser diferente, recuerda que esa diferencia puede ser un don. Y aunque aparentemente el resto de los niños aparezcan iguales, también son diferentes, más altos, más bajos, delgados, gordos, chinos, negros, y justo la diferencia es lo que nos enriquece. No hay que tener miedo a lo diferente, es una oportunidad que nos da la vida de aprender a amar. Confía en la vida, seguro que los momentos difíciles son breves y mañana saldrá un sol reluciente y prometedor. Al acabar la lectura, Iria le comentó inquieta. Tengo un poco de miedo, mañana es mi primer día de colegio nuevo. Elvira la abrazó, la besó efusivamente y le contestó con un tono cariñoso. No te preocupes, ya verás cómo todo va a ir fenomenal. Pero es que no conozco a nadie. Estoy, estoy segura de que con tu carácter en una semana eres amiga de toda la clase. Al entrar al colegio, Iria se dio cuenta de que la mayoría de los niños y niñas parecían igual de asustados que ella, así que a medida que transcurría el día se fue relajando. Después de la comida estuvo jugando divertida con varios compañeros. En la última clase, la señorita les dijo que dibujaran a su familia. Iria estaba encantada, iba a finalizar el día pintando. No se podía pedir más el primer día de cole. Dibujó con colores alegres a Elvira a un lado, ella en medio más pequeña y al otro lado a Marta. Las tres se daban la mano las manos sonrientes. Luego había que enseñar el dibujo a la clase y hablar de la familia que se había pintado. Cuando le tocó a Iria, estaba muy tranquila y confiada, y así mostró su dibujo primero al aseño, que preguntó sonriendo y señalando a Elvira. ¿Tu papá también tiene el pelo largo? Esa no es, esa no es mi papá, esa es, esa es Elvira, mi mamá. La seño entonces señaló a Marta y volvió a preguntar, ah, entonces este es tu papá. Iria volvió a contestar, no, esa, no, esa es mi otra mamá, Marta. En ese momento, una niña muy cursi que estaba sentada en primera fila contestó en un tono demasiado alto. Eso es imposible, no se puede tener dos mamás. Muchos niños de la clase se daban codazos y sonreían. Iria se sentía intranquila, muy pequeña, como si su cuerpo estuviera disminuyendo de tamaño por segundos era consciente de que estaba pasando algo que se le escapaba de las manos. Entonces recordó lo que había explicado muchas veces Elvira sobre el cuento de la princesa valiente. Iria, recuerda siempre que la valentía es una muestra de amor, y el amor tiene sus propias reglas, aunque muchos las desconocen. Marta y yo te concibimos por amor, y estás en este mundo para crecer con amor y compartirlo con todo el que quiera. Existe mucha gente que desconoce esta norma, la más importante de la vida, la del amor, y se rigen por otros prejuicios caducos y antiguos. No te preocupes, cada uno tiene su forma de pensar, pero no permitas que nadie te agreda con sus pensamientos, tú eres una niña muy querida con, los, dos madres. Es verdad que la mayoría de los niños tienen un padre y una madre, pero no es ni mejor ni peor tener dos padres o dos madres, simplemente es diferente. En ese momento, Elvira le agarraba las dos manos y se las apretaba con fuerza. Le mostraba una sonrisa sincera y confiada para luego continuar hablando. Igual que tú tienes que aprender a respetar otras opiniones, el resto de la sociedad tiene que aprender a respetar otras opciones. Y si alguna vez se complican demasiado las cosas, que a veces pasa, tú, como la princesa valiente, confía en que los momentos difíciles son breves y mañana saldrá un sol reluciente y prometedor. Tras recordar estas palabras, Iria finalmente contestó en un tono seguro y alto. No es imposible, porque yo tengo dos mamás. En ese momento, toda la clase dirigió la mirada a la seño. Esta tardó unos segundos en contestar, pero por fin dio la razón a Iria y después contó el cuento de la princesa valiente. Iria cogió con firmeza su dibujo y orgullosa volvió a su asiento. Polita. Jerikasko. Beno, eh, eh, kontatu dela anistasunaren inguruko ipuin txiki polit bat, ez? Olan eh, aipatzen duena babozturteko bi ama dituen neska baten <clears throat> eh, kontakizuna, ba, eskolara doan lehenengo egunekoa. Eta, beno, ba, oso beharrezkoa den gauza bat dakarki guzu gaurkoan. ez, indican... ba, azkenean jende askori ba, begiak irekitzea e, familia eredu ezberdinak existitu eta ba, bueno, badirela eta ba, adela dela. Sí, de eso venía un poquito a hablaros hoy. <laughs> Un poquito de los agentes socializadores que nos influyen tanto a la sexualidad como en los roles de género, ¿no? Y bueno, os he, traído un poco el cuento porque refleja muy bien lo que una niña de cinco años lo ve como algo tan habitual, ¿no? Y en cambio los adultos o otros adultos que intentan pues o inculcar otras cosas o al final es lo que hemos vivido, ¿no? Entonces tampoco hay que, hay que regañar a nadie. Pero sí que es verdad, como la inocencia de una niña pequeña, al final sale a relucir delante de una clase cuando la seño pues podía haber, andereño podía haber dicho otra cosa, ¿no? Hmm. y, y, nada, eh, venía un poco para, para contaros un poquito los, los, diferentes agentes que nos influyen. El principal, la familia, como hemos podido también ver en el cuento, ¿no? Eh, desde que salimos del vientre materno ya comenzamos a socializarnos, por lo que empiezan a, a influenciarnos los diferentes agentes externos, ¿no? Por lo tanto, el medio y los agentes socializadores, conscientes o inconscientes, nos educan. Y eso está claro. Eh, entonces, ¿cuáles son estos agentes y cómo nos educan? Pues el primero, como he, dicho eh, antes, es la familia, Desde que nacemos, las primeras personas que vemos son pues, a nuestras mamás, a nuestros papás o, a quien sea que esté allí, ¿no? y, son las primeras personas que vemos, que oímos, que sentimos y demás. Por lo tanto, habitualmente son las personas que van a cuidar de, las personas que nacen para sobrevivir y nos educan para socializarnos. Porque evidentemente los seres humanos y las personas necesitamos de otros seres para, poder relacionarnos y, socializarnos. Em, como la mayoría de las veces, las familias quieren lo mejor para sus hijas y para sus hijos, aunque algunas veces la educación que se da está influenciada por un sistema. Y entonces no es una educación objetiva sino subjetiva que alguien te dice que tiene que ser así. Em, vale, en este caso, y a comparación con algunas culturas, os he traído un ejemplo de las islas Raibabae, que son unas islas que están a 700 kilómetros al sureste de Haití. Y en estas islas, las niñas y los niños, desde que son pequeños y pequeñas, ya conocen el clítoris como fuente de placer de la mujer y el pene como fuente de placer del hombre. Y hay algo muy curioso que a mí me impactó y es que las madres masajean y amoldan el clítoris para que sus hijas sientan y sepan lo que es el placer orgásmico, ¿no? Y claro, esto aquí, ¿no? <laughs> Eh, es un poco impensable. Eh, con todo esto que quiero decir, que mm, la sexualidad cuando somos niños y niñas pequeños, al final está ahí. Y si nos masturbamos es porque curioseamos, porque nos entra curiosidad igual que como con los colores, como con los coches, las formas, también con nuestro cuerpo. Y muchas veces el error que cometemos es eh, censurar o cortar a los niños y las niñas desde pequeños cuando se están tocando o cuando se están estimulando. De hecho, desde que nacemos ya, ya tenemos desarrollado la fisiología del placer. O sea, es decir, podemos sentir placer, podemos masturbarnos sin tener conciencia de que nos estamos masturbando, pero sentir orgasmos. Vale. Si queréis hacer alguna pregunta. <coughs> bueno, eh, Galdera Baño, bueno, miren, eh, vaya, miren, a qué A ver, vota. Ez, ez, Ni, bota, Ez, ez, niri, oza, bueno, gerrazia egin dit, eta, oza, ba, eske burure atortzen nahi zitzen, zu, aipatu duzu ez, bueno, ba, gaurkoan nahi zenula itzein pixkatze faktoreak, izarteratze faktoreak, ba, gure hezkuntzan edo seksualitate hezkuntzan eragiten duten, ez, eta zizara familiatik, ba, nagusiena den moduan, eta bazkenean nola, ba, familia horrek ere traslate egun hezkuntzari sistemare baten menpe dagoela, bueno, zuke esan duzu batzutan, nik uste diabeti, ez? Bueno, gure munduan gaur egun. Bai. Baina, e, Tare, aipatzen zenuen maredu ba, gisa nola ba, e, aititik zazpireun kilometrota dago nirla batean, ba, bertan txiki txikitatik, ba, ez erakusten dieten umei, ba, bai klitoria eta bai zakia ba, ba, plazarraren iturri direla, eta inkluso nola ukitu, nola masajeatu, ba, plazarra sentitzeko, eta horrela, eta gara, ez nintzen, buretatzen zitzen, irudiari hemen, zemait, ez etxe, edo pertsona konkretekin, eta zen mia, ozak, Osea, kartzelera zuzenean horrelako bai, zerbait egiten. Arazo hori da gainera hemen. Osea, ja ez dela zentsuratu egiten dugula, baizik eta ja, osea, zigortu egiten ditugula mm. horrelako gauzak, ez? Eh, bueno, claro, eh, eh eso es. Eh, eta bai, ematen den, ez? Baina, baina gurasoen artean... Ni horretzen ez gaina, justo elkarrekin neuki genuen elkarrizketa bat ez, ez, ba, ba eskola, bueno, ume txikiekin, no, eh, aurre eskolan, eta horrela, jo, ba, umeek daukaten kuriositate horrekin, eta ba, ba umeek, ahi ez, titiekin, emakumeen titiekin flipatze dute askotan, ez, eta eskota baldin mara mazu eta ba, joera duten nukitzera joateko, ba, bueno, pues, asko ere, mara indikan esne hartzen ari baldin gara jorretan, ba, ez dakit, azkenan, joera natural bat da, ez, eta, ba, jende bate daukasegitoan fun, eskoak endu, eta tapatzeko joera, Eta beste batzuk, ba, modu naturalago batean, ez, ba, zergatik ez, ez, ba, utzi ukitzen, ba, ez da, zezuari zara momentu horretan mozten, ez, eta zerbait traumatikoa bilakatzen ume horrere de, ez ez titiak ezin diaukitu. Mm. Uf, dakit, pixka darriskutxa ere bai, ez? Baina bai egia da kontrako egiten baduzu, batzutan igual, guraso batek ikustu zaitu, ez du, porque andas. <laughs> Claro, yo creo que aquí también lo que no hay que censurar es el, es el cuerpo humano, o sea, tanto los genitales como, como los pechos o las manos o, o las piernas son iguales. Lo que pasa que tienen diferentes funciones. Pues las manos sirven para coger, el clítoris mm, está hecho para el placer, exactamente. Entonces cada cosa tiene su, su historia y hay que saber diferenciar también. Eh, no es lo mismo que yo pues le, le, enseño, le ayude a mi hijo, a mi hija, que veo que se está tocando y que en vez de decirle no, no te toques, que eso es malo, le dejo que disfrute y ya está. Otra cosa es que aquí, por la cultura que tenemos, que veamos a un adulto masturbar a un niño, pues igual saltan las alarmas, que si pederastia, que si... Entonces yo creo que también hay que diferenciar. También los niños cuando son pequeños, eh, si es algo voluntario que ellos quieren hacerlo, pues entre iguales también hay a veces que tienen juegos, juegos entre niños y niñas. Y si es voluntario todo está bien. Es que hay que dejar fluir, hay que curiosear. Y yo, por ejemplo, yo he tenido juegos de pequeña y creo que es que la mayoría de la gente, por no decir todo el mundo, porque no se puede generalizar, pero la mayoría de la gente ha tenido algún juego. ¿Quién no ha jugado a médicos, no? A papás y a mamás y <laughs> hacías un poco de papá y de mamá, ¿no? después ahí a los juegos esperemos que cambien y que jueguen a mamás y a mamás, a papás y a papás. <laughs> Lo hacen, doy fe que lo hacen. <laughs> Sí. Vale, y el Nada, un poquito decir también que, claro, la importancia de la sexualidad, porque somos sexualidad, es que nacemos con sexualidad. Entonces, desde que nacemos somos seres sexuados. Esa es otra de las cositas que quería puntuar. Eh, vale, bueno, por otro lado también la segregación de géneros, que yo creo que es importante, que ya lo hacemos desde que nacen, ¿no? Desde la familia. Para adelantar un poco y no liarme con la familia y la escuela, en la escuela también se hace entonces, la madre desde que nace, pues si es niño o niña, cada vez menos, pero se sigue viendo, pues le, cojo, le compro juguetes de niña, de muñecas, de no peluches rositas, y, al niño pues igual le compro un coche. o le compro eh, ropa azul. Entonces se distinguen, se suele distinguir bastante bien por eso. Sí que es verdad que, en algún documento que he leído dicen que hacia la infancia, cuando están en la escuela, los niños y los niños y las niñas y las niñas se comunican mucho más que, entre sexos opuestos. Eh, sí, y a mí me parece bien. Lo que creo que viene el problema cuando se etiqueta o se estereotipa esos géneros que quiere decir que una niña, porque sea niña, pues tiene que vestir de rosa, tiene que ponerse el lacito, tiene que ponerse vestido y tiene que jugar con muñecas. Y un niño, porque es niño, como juegue con muñecas, pues, uh, saltan las alarmas. Eh, entonces, un poquito por ahí. Para no liarme, para no liarme mucho con la escuela, eh, nada más, para no liarme mucho con la escuela. pues <laughs> la escuela, tope. bai, bueno, ba, kuriosoa da ez, esaten duela, esan duena ez, ba, rendikan da dagoela joera hori, ba, gauzak edo jostaioak erosteko, eta hori aipatu dugu, eta, bueno, elkarra aipatu dugu e, noizbait, eta holan ez, gauza, bada, berez, oso evidentea edo logikoa dena, baina nora emikan gertatzen dena, niri harritzen nahuena da, inkluso, aurdun dagoen jendeari, badau badaudela topiko batzuk, ez? Guapago zaude, beraz mutila da. Bai. <laughs> ez? Eta aurpegi horrelako aurpegia daukazu, ez dakiz ja, jaio baino lehen ere ja egokitzen dira istorio batzuk eta ere hitze diote, ez? Hitz egiteko eta osatzeko eta e, ja markatzen da generoa aurdunaldietik. Bai. Da, da, claro, no eske hori dena gero dekonstruitzeko egin behar den lana, kabezke dator, o zaren momentu Osa, jaiotzen zaren momentu horretatik, baino lehenago ere, badaude gauza batzuk ere baldintzatzen, bai, baldintzatzen dutena. Da. Horra dibidez, eskolarekin esango nukena da batzutan, oza, egiten duen funtzioa e, kontrakoa dela, ez? Osea, aurrak ez ditu behar ditugula eta, eta inteligentzia ba, badirudikuk eman behar diegula zen beraiek ez daukate e, e, eskolan egiten dugu, ez? Eskolaren bidez egiten dugu eta eskotan gelditze, geldituko bagina momentu batean eta entzungo bagenitu beraiek hitz egiten gai ezberdinen inguruan, bagu ikasiko genuke, ez? Ba, adibidez aurrekoan eh, adibide bat ateratzen zen hitzaldi batean, ba Eta zion aur batek ama bati, bai ba, eh, ni bezalako mutil bat heldu da klasera. Ta ni bezalako mutil bat egunero esaten zuen, bai zen, ni bezalako mutilak egin zer, edo. Gaur egon ez eta esan zion egun batean, ni bezalako mutila gonbidatuko dut e, etxera eta amaak en plan, bai bai, ekartzea, zen ez ukan heldu telduzen atetik, eta aurra, e, bueno, familia hau txuriak ziren, eta aurra e, Afrika egoaldekoa zen, oza, bel, beltza zen, eta mageratu zen flipatu, eta baina aur, aur, bai, da nire berdina, eta nola da zure berdina, bai, nire izen berdina dauka. Ez? Eta hor, ba, <laughs> guk daukagula arazo askoten, eta zuk esaten zen una familiekin, eta bera horrelako da bere familia eta posible da horrelako familia bat berak ikusten duen momentutik ez eta okerrena da guk eskolan esaten diogula ez dela normala horrelako familia bat e, pertsona bereziak direla edo gurpildu aurkian daudenak edo beltzak direnak edo eta hor asko daukagu egiteko eskolan ikuste dut bai. pixkat horri buelta emateko eta ez hitzaile izan nahi baldin badugu ba igual pixka txikitu barko genuke oraingo zeren ez zitu bai, baina beste norabide baten era dugula. Eh, sí. Yo creo que como queda poquito, voy a lanzar, como ya sabéis siempre que lanzo alguna preguntilla. Eh, el otro agente que había traído, que como hay muchos y nos podríamos pasar aquí horas y horas y horas hablando, eh, son los medios de comunicación, como no, no. Entonces, dentro de la estética y demás, ¿no? Como las mujeres mayores que tienen pues arrugas y demás, ¿no? Quieren siempre pues el botox y, la eterna juventud, ¿no? Entonces aquí yo lanzo la reflexión de eh, siempre si lo joven es lo bonito y lo viejo es lo, que vale menos o lo que lo más feo, eh, ¿cuánto costaría hoy en día un reloj del siglo XVIII? ¿No? No es lo mismo en una persona que en algo material. Entonces, no sé, lo dejo, lo dejo ahí. Bueno, va. O el vino añejo. <laughs> O el vino. <laughs> el joven no se lo bebe ni. ¿Cuánto valoramos en lo material, lo viejo y en las personas? Muchas veces. Ba, guztionekin urrengo aster arte. Mil esker, etorri zareten guztioi, etorri nahi zutenean, zuen eh, etxea bada aurre eta muso handi bat, ez? Berdin, bai, muso bat, urrengo aster arte. Aio! Agur! Keta! When I tell you the truth, girl, you run away. você.